سوره حج آیه شماره 41 پاره افدام أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين كسانك مكناهم كمان هرقرت إن مكناهم ما تمكين بخشيدهم در روي زمين في الأرض أقاموا الصلاة نماز را بربامي كن وآتوا الزكاة وزكاة را أدامي كن وعمروا بالمعروف وكارش هيستعمر ميكنن ونهوا عن المنكر واسكاره ناشایسته و منکر باز میدن و لله وزان الله عز وجل است عاقبت الامور انجام کارها در درباره کسانی است که الله عز وجل را در زمین تمکین میبخشه والزمام الزمين سلطی زمین را الله عز وجل بونوا ومي سفارة يا مانتي الهی را بونوا می سپاره الله عز وجل يا كشايس در زمين وقت که الله عز وجل برشان تمكين مي بخشا نماز را برفا مي دارن وقفتم تنا برفا برپا داشتن نماز این خودشان نماز مي خوانن دیگران هم به نماز دعوت می کنن زکات ادا می کنن و از دیگران هم زکات می سوزانن معروف نه امر می کنن از منکر باز می دن والله عاقبت الامور این چهار ویژگی نظام اسلامی است قامی نماز ایتای زکات هم معروف نه از منکر این چهار ویژگی یک نظام اسلامی است که هر کدام از هر نظام اسلامی که فاقد از این چهار ویژگی یک از ویژگی ها باشه نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی نیست و ای یکذبوک اگر تو رسول صلی الله علیه و سلم تکذیب میکنن مشرکین فقط كذبت قبلهم قوم نوح اتسليت بالرسول صلى الله عليه وسلم اگر ترى اي رسول تكذيب من میکنن المشركين در مكة فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قبل زنها نيس قوم نوح نوح عليه السلام تكذيب كردن قوم عاد تكذيب كردن في به اینا فرستاده شده بود که هود و ثمود که سالی برشان فرستاده تبود بود قوم همان من بیار تکذیب کردن و تسلیت به رسول صلی الله علیه و قوم ابراهیم قوم ابراهیم ابراهیم علیه السلام تکذیب کردن و قوم لوط و قوم لوط علیه السلام نیز علیه السلام تکذیب کردن یعنی وقتی که تو تکذیب میشه از طرف مشرکین و مشرکین تو را نمیپذیرن تو را مسخرگی میگیرن قرآن کریم استحضا میکنن jer bo je bidan محمد صلى الله عليه وسلم wasallam أقوام قبل از مشرکین اقوام قبل از اینا پیمبران آنش تکذیب میکردن این کدام قاعده چی نیست استثناء در تاریخ انبیا که تو از مستثنا باشی هر قومی که برشن انبیا فرستاده شده نبی فرستاده اونا رو تکذیب کردن و اصحاب مدین اصحاب مدین شعیب علیه السلام رو تکذیب کردن و کذب موسی وموسى عليه السلام تكذيب تکذیب شد از بنو اسرائيل فامليت للكافرين الله عز وجل ميقى فامليت مهلت دادم للكافرين براي كافران من هذا مهلت دادم ثم اخذتهم سبس انهارا قرفتم گرفتم كان کارم بس پس چگونه بود عذاب اولا مهلت دادم اینا تکذیب کردن انبیاء مرا که سوارک من فرستاده بودم بخاطر دایت اینا اینا را تکذیب کردن برایشان مهلت دادن دلت به رحمت الله عز و جل میکنه و دلت به صبر و حلم الله عز و جل شکوای الله عز و جل میکنه به نام مهلت دادن ثم اخذتم سبسانا را گرفتم فکیف كان نکیر پس چگونه بود عذاب ما یعنی خود به خود تسلیت به رسول صلی الله علیه و سلم است و در عین حال تهدید به قریش است و مشرکین مکه است که ما شما را مگر بخواهیم و شما به می گمراهیتان به می گمراهیتان پافشاری کنین و این تکذیب شما ادامه بتین به تکذیبتان به رسول صلی الله علیه و سلم ما حتما شما را گرفتنی هست فكأي من قرية چی بسا قریه هاي بود احلقناها ما انها را حلاک ساختیم نابود ساختیم و منحدیم ساختیم و هی ظالمتن در حالی که قریه های ظالم استمگره بودن افرادی که در قریه زندگی میکردن ساکن اما مردم ظالم و ستمگر بوده چی بسا قریه های را ما چی کردیم حلاک کردیم منحدیم و نابود ساختیم فهی خاویتون در حالی که فهی خاویتون علا عروش وقتی نرم فهی خاویه که اینا, به هم اینا ریختن همی قریه ها علا عروش ها بر سقف هایشان یعنی این میمون اول سقف خانه میفته باز دیوار های چهار اطراف سر سقف خانه میفته این یعنی همه را ما ویران کردیم به این شکل و بئر معطله یعنی مثل که شما در قریه مثلا برین جای بیران است و بیران معطله چاهی که از استفاده نمیشه چاهای را ما کندن به خاطر استفاده استفاده نمیشه و قصر مشید همچنان قصرهای قصرهای استوار پابرجا خانه را ویران کردیم چاها گذاشته استفاده نمیشه قصرها و کاخهای را که اونا به خود ساخته بودن اونا را به میشه که اونا چی کردیم رها کردیم اما در حالی که درو کسی نیست این مثل از که شما تو جای داخل شدیم از بیای ویران است قصرهای گذاشته خانهای همگی در هیچ کس نیست در خانه زندگی کنه همه هلاک شده افلم یسیرو فی الارض آیا بی مشرکین تو رو تکذیب میکنه رسول صلی الله علیه و سلم تو رو تکذیب میکنه افلم یسیرو اینا نمیگه سیر نکردن فی الارض در روی زمین فتکونو لهم قلوب یعقلون بها در همین نزدیکی هایی که مشرکین زندگی میکردن نزدیکی ها در اینجا لوت علیه السلام سرزمینش به فلسطین است سرزمین صالح علیه السلام منطقه شمال جزیره العرب است دیگه سرزمین هودی مناطق در یمن صاحب اینا سیر نکردن و نزدیکی ها در این قریه ها سیر نکردن دیدن که چه حالت در اینجا آمده و فعلا تا نشانه هاش فعلا وجود داره تا حال نشانه هاش هست که چه جیگون الله دل برشان عذاب عذاب چه براشان میگه سیر نکردن و اینا فتکون لهم قلوب تا باشه بر اینها میگه قلب های باش یعقلون بها کتاب ای چی کنن اندیش فکر کنن تعقل کنن او آذان یا گوش های اسمعون با که بشنون فا اینها لا تعمل ابصار بدون شکی چشم ها کور نمی شود لا تعمل کور نمی شود ابصار چشم ها ولیکن تعمل قلوب اما کور مشود قلبها التي او قلبهایی که فی الصدور در سینه ها است مشکل در چشم نیست خیلی چیزا رو شما میبینید مشکل در است مشکل در نهان در داخل شما هست وقتی که قلب انسان کور شد با چشم مطلقا حقایق میبینه و انکار میکنه بسی خود به خود بیش تسلیت به رسول صلی الله علیه و سلم در این حال تهدید به کسایی هستند که مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم میکنند قریه هایی که با رسول مخالفت میکنن نظام هایی که با رسول صلی مخالفت میکنن این تنهای قاعده برای مشرکین تطبیق میشه مشرکین زمان رسول تا به روز قیامت هر کسی که مخالفت الله و رسول صلی الله میکنه با هم تقاقبت چی میشن اینا با هم تقاقبت سردوچار میشن و یستعجلونک بالعذاب این مشرکین یستعجلونک تو را به چی میگیرن یستعجلونک از تو عذاب میخواین است بالعذاب لك بالعذاب از تو عذاب به سرعت میخوان به شتاب عجله میکنن در آمدن عذاب ولن يخلف الله وحده ترى لك الله عز وجل هيج وعده را کرده از او مخالفت ورزه وعده چی از وعده عذاب الله وعده عذاب برنا کرده وعدهش حتما متحقق شدنی است و يوما یوما وإن يوما عند ربك ويجروز دي رب تي محمد كألف سنة مانندي هزار سال هس مما تعدون تصير بشما شمار منكم يعني وقت پیش الله عز وجل هرزش نظر بي وقت يجروز الناس دي الله عز وجل مثل هزار سال دي شما حس مثل هزار سال دي شما حس يعني بیمانه وقت المشركين نمي خان كمارة اتمان هزار بیاین هزار ولا ما بايد نازل شوان عجله میکنن والله عز وجل کسی اینا مهلت میده اینا چی میده مهلت میده و ایره ما شما فلان دی کس خیلی کسا فلان دی سر دوچار هم اشتباه فلان هم هستن که مثلا چرا الله عز وجل مثلا امریکا را عذاب نمیکنه اکبر عذاب نازل شما مگه از من ای به می است که ان ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون ان الله عز وجل نرى چند روز چند روز وقت آمدنی است که نارا عذاب میکنه احتمال داره یک قرن بعد دو قرن بعد سه قرن بعد پنج قرن بعد این وظیفه ما نیست و نه وظیفه مشرکین است که نه عذاب از الله عز جل این خود روزای ما شما است که یک روز دو روز سیرو در قد روز پیش الله عز جل مثل هزار سال است اما ای آیت به می است که مثلا ما شما مشاهده میکنیم که الله عز وقتی تمدن ها از بین میبره بعض تمدن های جاهلی را او را به چهار پنج روز مثل ماشوم شما پنج شش سال از بین نمیبره وقت وقت سرش طولانی میشه صد سال دو قرن سه قرن چهار قرن پنج سال بعد یک بار عذاب بالاشان نازل میشه یک بار که نازل شد باز که کس از دو عذاب است که مهلت از طرف الله برشان داده میشه و این سنت الله جل همیشه همی است که میشه وقتی که اقوام عذاب میکنه الله عزوجل به این نیست که دو سی روز اینا عذاب بسازه باید سنت متحقق شوه حتی بعض مفسرین به اشاره به میکنن که استنباط از قرآن کریم شده که تا وقتی که حجت بالای همه بشریت الله دل قائم نسازه که مو فاسق ترین انسان هم بگوید که مردم هستن که مستحق عذاب هستن نباید عذاب باید حالا مثلا ببینن که عمر عمر عمر تمدن غربی که از فیلن تقریبا دو سه قرن میشه اما تا باید تو عذاب نامده که همه عذاب عالمگیر مثلا باشه این وقت میخواه اما انسان طبیعتش عجول است چی مسلمان چی کافر عجله در طبیعتش همیشه هست عجله همیشه می باشه ولی کار حتما باید زود باید سرعت بگیره این وقت می خاطر خاطر به عده مفسرین به می آیت قبل از اینکه اشاره شد در سوره می سوره اشاره شد درباره قضیه جهاد که و ان الله على نصرهم لقدیر در اینجا بعض مفسرین به هستن که الله عز وجل به پیروزیشان قادر و توار شما بجنگید بعض مفسرین و تفسیر میکنن که الله عزوجل قادر توانا است که بدون جهاد بدون جنگ نره پیروز بسازه بدون از اینکه انسان بجنگه مؤمنین بجنگه الله اینا پیروز بسازه اما الله عزوجل میخواد که اینا جهاد کنن چون به خاطر دیگه ابتلا و آزمایش است الله عزوجل میخواد که از اینا شهدا را به خود اختیار کنه الله عزوجل میخواد که از مردم اجرات کنن جهاد کنن دری شهدا باشه دری مصاحب باشه این خواسته الله عزوجل است ببینن کې رسول صلی الله علیه وسلم چې قدر مشکلات متقبل میشه ويك بقى دعاي متنا كام مشكلات حل اهل شباب ما الله عز وجل سنته راضي الله عز وجل كبيحترين مخلوقات الله عز وجل كان بيابا عشان هنام بايد امي جزر بايد امي ساير بايد كلنا مشاكل بيقولين الرسول صلى الله عليه وسلم اولين جنگ بين جنگ كي جنگ بدر اس كي غزوه بدر كميان مشركين ومسلمانين هست رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون بیرون میشه بی خ... بیرون به این میشه که جنگ چی است کشور اقتصادی قریش باید قطع بسازن باید قافله را بگیرن قافله تجاری تجارتی قریش باید چی کنن تصاحب کنن و با خود بگیرن معمور است از طرف الله عزوجل باید کار باید صورت بگیره بجنگین شما در حالی که الله قادر به تامانا هست که رسول الله بدون جنگ بدون کدام مشکل اینا را پیروز بسازه. نه این سنت الله عزوجل میشه به یاد داشته باشید قضیه از که چی نوع از چی وقت عذاب چی وقت فرا میرسه عذاب به این روزهای ما شما نیست که در 20 روز این رو بگذارن والله عز و جل دوم ما مکلف به هستیم که مسئولیت خدا باید ادا کنیم مثل که بیا ادا کردن مسئولیت خدا بیا مسئولیت ادا کردن یعنی شخصیت بزرگوار یعنی اشرف مخلوقات رسول صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و شما ببینن که نمی نمی تمام مشکلات هم تقبل میشه رسول صلی الله علیه و سلم خود به خود دلالت به به این میکنه که اسلام کیست اسلام کس استناد سر خیالات نداره سر خیال استناد باشه متکی به خیال باشه ادامه داره می کشمکش داره بدن واسه کشمکش امروز میبینیم انده اصلا می میکنن چیغ مثلا میزنن که چرا مثلا قریه ها مثلا بمبارد میشه در افغانستان در عراق در منطقه بمبارد میشه چرا مثلا به چشم زدن مثلا تمام ای الله جل چشم زدن نیک ازی کن امریکا در امی کن اما غرق میشه خلاص نه نه اینجا بگی است که الله جل میخواه که مسلمان ها حرکت کنن اینجا باید تمیز شو و بین کسایی که ایمان صادق دارن باید کسایی که ایمان کاذب دارن یعنی خیلی مردم هستن که در وقت در وقت آرامش هر کس دعوا میکنه که ما ایمان ما صادق است اما جهاد کسی محک است انسان صادق از کاذب در جهاد جدا میشه کسایی که ایرو سنگ اسلام و سینه میزدن امروز اینا جدا میشن از طرف اسلام جدا میشن خب در بین امی مجاهدین باز کسایی هستن که الله درجات است در الله شهدا اختیار میکنه با خود می یعنی شهدا کس اختیار از طرف الله جل است بینه باشین باز کسا بگی از که والا فلانی بیچاره میگه شهید شد بیچاره نه نه بسیار چاره داشت اصل به شهید شدن در جنگ علیه کفار کسی اختیار است از طرف الله دوجل که انسان اختیار میکنه خب خیلی کسا هستن شهید نمیشن با جنگ مردم اونی که صالح میوان وفات میکنن میباشه نمیشه که همه هستن کسایی که ای اختیار از طرف الله عزوجل است هده باید هجرت کنن هده باید جهاد کنن هده متحمل مشقاتی شوان رسول سلام گفت نه گفت ما بیاستم که الله عز وجل از اصلاب و زنا از صلب از کمرهای اینا کسای را بیرون کنن که الله را عبادت کنن الله را عبادت کنن وی کار شد از امی قریش اگر قریش هم میگه عذاب میشدن از امی قریش خالد بن ولید بود عمرو بن العاص بود امی قریش اینا مخالفین مخالفین بودن امی فرزنده قریش هم میگه در رکاب رسول سلام جنگیدن امی فرزنده قریش کسایی بودن که اسلامش تا به شرق و غرب رسانیدن از این خاطر انسان همیشه باید صبور باشه در جنگ صبور باید باشه احتمال داره دشمن خیلی مکار یک روز به صف اسلام داخل شود با شمشیر تو گرفتی به صف اسلام داخل شه. خیلی کسا بود این کار شد از این خاطر همیشه ما <clears throat> به باشیم که در قسمت عذاب که چی به و در قسمت پیروزی این همیشه باید داشته باشیم یعنی فلان یک شبهه است فلان حالا که مثلا پیروزی ما چرا پیروز نمیشیم نظام اسلامی یه چیزایی که است ما منعش اصل پیش ما باشه که ما در یک جای مثلا می جنگیم یا مثلا کوشش را برای انداختیم به خاطر اقامه برپایی خلافت اسلامی نظام اسلامی اما که چی وقت نظام اسلامی برپا میشه این چیزا مربوط ما نیست این مربوط الله عزوجل میشه احتمال در مطلقا در این نسل نباشه در نسل دوم در پنج شش نسل نباشه اصل خب کار را که ما میکنیم من یک خشت است که ما مثل خانه را امار میکنیم تعمیر میکنیم من یک خشت در اونجا مانده میشه و کسایی که بعد از ما میاین کسایی که بعد از ما میاین اونا خشت دیگه را مینهن کسایی که بعد بعد از ما خشت دیگه از این شکل ببینن که همه دست به دست دیگر نسل ها دست به دست میتن تا که باز چی میشه خانه آباد میشه پس به آمدن که وظیفه نظام که ما نظام اسلامی بن ما وظیفه ما می است که باید به خاطر خلافت اسلامی باید کوشش سعی خود باید با خرج بدیم یعنی بذل مسائی میکنیم اما چی و خلافت اسلامی میایه که ما نمیدانیم بخاطر خاطر از یه از امور غیبی هستی یعنی الله حضر خودش خوب در میدانه که چی وقت و کیها باید در این اما در این شکل نیست که ما شما امروز همچون حلقات داره که ما شما مثلا ترتیب دادیم و در حلقات برادرها اشتراک میکنن و بعض المساعی و کوشش ها میکنن اینا هم یک کوشش ناچیز به چی هست به ایرای خلافت همه دست به دست هم دیگه میدن در آینده انشالله خلافت که برپا انشاءالله انشالله اجر پاداشش و کسایی که سه چهار قرن به خاطر رزمیدن و جنگ کردن پاداشش به اونا میرسه الله عزوجل اجر محسین هیچ وقت زاین نمیکنه یعنی این بعد داشته باشین الله لا يدعو و که ای من و چقدر قریه های بود املیتو لها الله عز وجل میگه ما برشن دادم و هي ظالمه در حالی که ظالم و ستمگر بودن ثم اخذتها بس من ورا گرفتم یعنی به عذاب خود و الی المصیر و بسیم بازگشت است قل یا أيها الناس بگو ای محمد یا أيها الناس که ای مردمان انما انا لکم بدون شک ما برای شما نظیر مبین ما برای شما بیم دهنده آشکار استم روشن و آشکار شما را بیم میدم از جهنم فالذین آمنوا پس کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و اعمال شایسته انجام دادن لهم مغفرة برانها مغفرة مغفرت است الله عز وجل ورزق كريم ورزق كريم رزق عايز استرف شایسته رزق الله عز وجل ده اینجا مقصد نزد بعض مفسرین نزد مفسرين كذي جنة است بهشت و است سعوا في آياتنا و كدر که در آیات ما كوشش كردن كوشش به كوشش کوشش به این خرج دادن که آیات ما را كلن آيات ما استهزاء بگیرن آيات ما مسخرگی بگیرن کوشش کنن معنی قرآن کریم معاجزین معاجزین معاجزین معاجزین در بود بعض بعض بعض مفسرین مفسرین مفسرین مفسرین بایی هستن که که که که که این مسابقه مسابقه مسابقه اینا اینا میکردن گو قصد را داشتن میخواستن الله عز ناتوان بسازن بعض مفسرین مثلا اینا میخواستن رسول الله ناتوان بسازن چون مسابقه بود اونا اینا میخواستن با ناتوان نه میخواستن ناتوان یعنی بین معجزین به این معنی اینا میخواستن که در این مسابقه که بود میخواستن که طرف مقابل ناتوان بسازن اولئک اصحاب الجحیم بدون شک اینا اینا اصحاب چی هستن اینا اصحاب دوزخ و جهنم هستن کسایی که بعض مسایی میکردن کوشش به خرج میزنن که ما به استهزاء بگیرن سنگ پرانی میں سنگ میں انداختن رائے دعوت اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحم میں ساختن آیت مارا تکزیب میں کردن آیت ہمارا بکس دیگه منصوب میں کردن اینا در اقت کیسا ہی بودن که یہ کوشش روان کرده بودن اینا در اقت اصحاب دوزخ هستن وما ارسلنا من قبلك من رسول و ای محمد صلی الله علیه ما ارسلنا ما نفرستادی من قبلك قبل استو من رسول را ولا نبی ولا نبی را فرق بین رسول و نبی همی است که هر دو مکلف و دعوت هستند فرق می است که رسول که از مکلف به دعوت شریعت جدید است شریعت جدید نازل میشه بالایش اما نبی کسی است که جدید بالایش نازل بلکه مکلف به است که شریعت ما قبل رسول خدا چی کنه او را به او دعوت کنه مثل سلیمان علیه السلام اینا نبی بودن اینا مکلف به شریعت موسی علیه السلام اما و هر رسول کس نبی هست و, و نبی کس رسول شده نمیتانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما نرسل قبل استونا رسول را ولا نبي را ما قالك إلا إذا تمنى دني تمنى مقصد استمنى قراءة تلاوة كردن ما مگر وقتك که تلاوت قرآن تلاوت كرد القى الشيطان في امنيته شيطان انداخ در قراءتش خب